Hola, kaixo, bai, emitzen hau. Mm, beno, ba, esan bezala, gizasku biden naziarteko eguna, ba, aitzakia da besterik ez, e, urteko edo zein egun ona baita, alako dokumental bat ikusi alizateko, ez da? Bai, alo da, baina eguna, nahi bat nahiko simbolikoa da, ez? Eta gainea, ba, bi urte, osea, oin indala bi urte, egun honetan ere, aprobetsatu genuen eguna, egun hau, balta txuria, ez aldiz, donostian, e, eh, gizasku biden zinemagiaren eskutik, ez abenduaren amar batean, egizta ba, eskubide eta zare egiten, ne? Eh? E, eh, gogoratuko dugu, ba, intzuzen ere, ba, e, erabaki e, ez da datua edo ez da e, baten berri ematen duela, ez da? bere, bere momentuan ez da bai piztu zuena, ez da? Ba, e, piztu zuen eta gainea oso nahiko fuerte, ez da, ez dina nizik nari gara, ba, bueno, hor jarri ziren e, adustu zuten, iru instituzioak bai Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Azpiegarragako udalak batez ere hor konpromisu bat hartu zuten esateko hemen badaukagu kanpaldi bat e, persona, bueno, Erromaniatik etorritako e, eh, izituak hemen bizi dira toki guztietatik politikak eh, egiten duen politikak dira toki guztietatik kanporatu eta eta ondoko herrietaz ari naiz bai donostia, bai ingurukoak ez, eta azkenean kanpaldi hori sortu zen, ba, e, ibai arangora zuten azizian, ba, toki batetik bestea, botatu zituzelako, hori izan da praktika nagusia, bai hemen, bai estatuan, bai estatu <laughs> frantzizan ere bai ez. Uh Ordu, izan zutena, izan zan, bueno, jo badago jende bat, umeak daude, e, danetik dago, e, non baiten zider dutenak, eta goazen zaiatzera, bueno, integrazio e, lanketa bat egiten, eta eta ala fisikan eta nikuzte bueno e, guk eragileen dokumentala bitea sentitzen zan oso berria inun ez genuen horrelako saiarrerarin ezagutzen eta pentsatu menuen hori kontatu behar zegoela behar zegoela ba, ba ez ikusi dira erakusten eta gauzak egiteko modu positibo bat eta zentinean zendea zer nezersun eta zari garen ba, ba, persona horiek ere, baitu zerako eskubide batzuk, eta zer zer egin beharra zegoelako. Uh mhm, -huh. e, gogoratuko dugu urumea ibaiaren ertzean, ez da, ba, egun lagun inguru zirela, eta e, ba, erroldatu egin ezitzaiela, ez da, ba, lehen urratxik gisa, eta erroldatuz gero, bueno, ba, e, oinarrizko eskubide e, batzuentzako ateak zabaltzen ezitzaizkiela, ez da? hori da, zazken zinean gure izartean errolda, ez olin badukazu, eskubide guztietara ateak ikita dituzu, ezin dezu, eh, esan genezake, e, nola bai, izartan hilda zaudela, ez da ez daukazu, ez eskubiderik, ez osasunerako, ez, ezin ez zerretzein. Orduan, errolda ematea erabaki izan, hori erabaki izan, eta hori da udalen eskumena, eta kompromisu hori hartu zuen, ez zierra esan ez guk hemen gaudenak erroldatuko ditugu, balta txuria eta balta berdea auzoak hauztune errekonduzituko ditugu, eta hortik aurrera, Claro, eh ambizitzirenei konprometzu naiko eh, nahiko nahiko zorrotza eskatu zitzaien eh, ez izan bueno, hemen erolatuta zuen eta listo, zik eta arautegi nahiko zorrotu bat bete behar zuten programa horretan zertu nahi zuten personek eta ala eta hortik aurre hasi zidan lanean, baina hori izan errola eh, ematen Ongi da, ba, gaurko egunarekin eh, hausnarketarako, eh, ematen duen dokumental eh, horren proiektzioa, zein hor hasiko da? Ba, okerrez banago, bai, ez du konfirmatu beharko ez du, eh, arretxaleko zazki gari horri irunen, Bai. eta eta hori bakarrik izan eta batez ere bueno, antzetan daian izanik, eh, Estatu Frantsesean hor bertan daukagula estatu batek nolako praktika egiten dituen Bereziki, eh, erromaniar izitoekin, ekialetik ezorritako zantziak adiez ez du esterik egin, beti, 2000-an ikusi genitun kanporak eta haiek, egin da eta persona kanporatzen zituztela, gero holandekin berdina egiten jarraitu dute, eta guk erakusten duguna da, ba, bueno, praktika oso oso bezberdina, ba, hori, eskubidea errespetatzen dituen praktika bat, Eta, bueno, animazen zuzeat, eh, oso ondo dago, eta, bueno, programak aurrea jarraitzen du, gaur egun an bukatzen da. Eta eta azkenean horrek suposatu duena da, e, pertsona nola nolabait pobreziatik eta marginaziotik ateratzeko aukera eman diegu guztien, guztien artean, eta batez ere azigarraran, eta gero hernanen, han, ere hartu zutelako e, eh, kompromentu hori. Mhm. Ongi da, ba, esan bezalako Ba, hausnarketarako itzordua e, Zer esanik ez e, Ainitze, ben, aktualitateak agintzen Duelako ere e, beno, ba, Eskuin muturreko e, mugimenduak e, Loratzen ari diren azken gara jo ezta? ez da? Ba, zer esanik ez e, Frantziako estatuan, endaian ere Fronte Nazionalak izan duen gorakada e, Izugarria e, e, Joan den asteburuko hauteskundetan Esate baterako, ez da? Ba, ikusiko dugu bigarren itzulean zertatzen den, baina desde luego oso, oso e, eh, albizte txarra eta oso berri txarra izan da, bat daiako daia bezalako toki batean, ez? E, emaitzak iruko izu egin dituzte okero zanago. Eta, eta oso albizte eh, negargarria da, eta horren adira, ba, ba egon behar dugu, eta, eta fronte eta alderdi eta diskurso zenofo, eta jarrera zenofo, aurre egiteko prez egon bar egon bar ba den baina nik eh, pentsatzen oso oso adi egin barko berrera eta egin berrana egiteko ze ez dira bat ere aldizte honak egia esan. Mhm. Ongi da, ba, horrekin geratuko gara, eta e, ohartarazi, e, hemen atxeteratik aipatu izan genuen atzo ere, hainitze ez dakit jakin izan duzun, ba, irunen aurreko asteetan zenbait e, lekutan bezala ondarribian, atzo bertan ere, e, ba, pintaketa xenofoboak agartu zirela aldezarrean, Hain zuzen ere, udalari leporatuz, ijitu eta marokoar e, kolektiboei ematen dizkieten laguntza sozialak. E, zerbait orokortua da? Ba, begira, horren berri ez naukan, e, orokortzen ari da, eta, karo, bizi dugun garaiarekin, eta Parisin gertatuan eta, eta, bueno, e, politiko batzuetatik, e, auskotzen ari iran jarrerekin, ba, ba, eta, ez da ez? Baina, bueno, nerrabikoa ez, e, ikusi beharko da, zer puntuala dan, edo, norbaite, ba, bueno, egin den bat, edo edo horretan ere adi egon beharko gehan, ez nahi zer dan, edo horrek ere, ba, erakusten duen, ba, bueno, gizartean ere, eh, ba, dauden jarrera horiek, eta orain agien, ba, lezkiki imatuagoak senti, sentitu daitezkenak, ez, aterritarren nauka, eta eta hori jau egin beharko zaile, bai instituzioetatik, ba, izartu zibiletik, eta ba, imodu personalean baita ere, eta ez, ba, lako zerru murru ba, esan ez, ba, egito, edo, edo marokiarre, ez eh, e, eh, laguntza sozialak ematen zaiela, eta barra, bueno, hori e, eh, nahiko errezaga desmontatzea, adibidez, ba, bueno, ez talako egia, osea, laguntza sozialak jasotzen ditu behar dituenak, legea betetzen badu eta kondizio jakin batzuk betetzen baditu ez. osea, que horrelako gauzei aurre egitea, nik hain batzen zaituz ez, zeneko horrezada horiek desmontatzea eta aurre egin behar azten ez usteko. Ze asko e, gauza horiek e, gezurra diala badakigula eta pentsatzen dugula eta ez dugula utzi e, giro soziala gaitotzen ba, ba, e, jarrera ez.